SAIK News Radio Aktiel. Goeienavond en hartelike welkom by SAIK News Radio. My naam is Corrie en is my voorig om saam met jou te kan keir on die kieberruimte saam met SAIK News Radio. Vanavond kyk ek na jongmense en die leiderskap vir die toekomst in Zuid-Afrika, as ook weer eens plaasmoorde en na dit een paar wenke in verband met plaasmoorde. Daar is soveel mense wat vreed gemartel en uitgemoor word in ons land. Ek het ook een klankpan saamgebring dier Karen Smith, die ra by Radio Free Zuid-Afrika in verband met die huidige toestand in die land, vooral ook die huidige president van die huidige, rege huidige regering wat openbloot sing Kiel de Famer, Kiel de Boer. Maar voor ons aangaan, kom ons luister ees na Bok van Blerk met die kaplijn. MUZIEK Tussen bosse en bome Tussen grense wag ons amal vermoorde Maar op 18 was ons amal verloor van Blerk met die kaplijn. Ek het na artikel geskryf Jong mens leiderskap vir die toekomst in Zuid-Afrika. Daar is toekomshoop vir jong Afrikaans sprekenis in Zuid-Afrika. Dit gaan echter nie op een skinkboord aangedra word nie en die tyd het aangebreek om hande te vat, vernieuwend te dink en saam te werk om vir Afrikanere plek in sy geboorteland te waarborg. Dit was die boodskap van Dr. Pieter Miller, leier van die Vrijheidsfront Plus en studenten van die Juventus Jeugvereniging in Pretoria. Juventus is een instantie wat christelike leierskap en waardes onder Afrikaans sprekende jongmense bevorder. Dr. Miller het gesê, die Afrikaner is by verre die minderheid in al land van geboorte en nie net sy taal en kultuur nie, maar sy oorleving is onderdruk. Die realiteit is dat hy alle werklike politieke mag verloor het. Die destijdse nationale partij sy onderhandelingsuitgangpunt was slechts die beskerming van individuele rechte en geen grondrechtelike waarborge is ingebouw vir die beskerming van die minderheidsgroepe nie. Om hierdie rede is die tyd aangebreek dat vooral jong Afrikaners moet soek na oplossings en daar is stille internationale voorbeelde waar wel oplossings gevind kan word om minderheidsgroepen se voortbestaan en die handhaving van hul taal en kultuur te verseker. Die moderne tendens wereldwijd is die erkenning van minderhede en hulle rechte. Lande soos Indië, Israel en Pakistan het onlangs selfs ministeries gestig om minderheidsgroepen se belange te behartig. Ons hoef nie die wiel van vooraf te ontwerp nie, maar kan lese leer uit minderheidsgroepen van lande met soort, soortgelijke probleme. Oplossings wat ons van ons op toepassing kan hee, kan ons oorneem en aanpas vir ons eie omstandighede. Die Afrikaner sal sy eie toekomst moet skep en kan nie sy hoop op die regering of ander groepe plaas om om te red neem genoeg mense moet opstaan vir, min, vir minderheids- en selfbeskikkingsrechte en hulle uitspreek ten druk en verswelging van die meerderheid voordat regering aandacht daaraan sal gee, het Dr. Mulder gesê. Volgens hom is daar organisaties binnen en buiten die parlement nodig om druk op die regering te plaas. Dit sluit in een politieke partij as ook een verskeidenheid burgerlijke organisaties. Dr. Mulder het verskye voorbeelde genoem waar direkte gesprek op parlementaire vlak reeds een belangrike bijdra tot die Afrikanerse saak gelever het. Hy het gewys op die belangrikheid om een koalisie te vorm met andere oppositiepolitieke partije en om so deel te wees van een koalisie wat een verkiezing kan wen. Ons vraag vir die toekomst vir ons kinders en een rechtvaardige bedeling vir amal in die land. Om passief te daarop te wacht, gaan nie werk nie. Ons het nie een kese as om nederla te gebruik as basis vir die bouw van een beter toekomst nie, het Dr. Mulder gesê. Die volgende artikel waarna kyk lees, dit is tyd vir die toekomstvisie die naïewe terughoudinkering na die belofte van 'n reënboognasie deur die nieuw verkramptes is verbasend. Mense sou dink dat die realiteite oor die afgelope bykans 20 jaar hierdie mite en die moontlike herhaalbaarheid daarvan reeds by uitstek onmoontlik verklaar het. Daar kan net slegs tot een gevolgtrekking gekom word. Die reënboog is terminaal en nie eens die afgod Mandela se toorkuns of magic sal hom kan red nie om steeds vast te klauw in die droom van een reenboognasie, is dagdrome van die verlede wat nooit bestaan het nie. Die reenboogdroom is immers niks anders as een nachtmerie nie. Daar kan nie langer in die verlede gelewe word nie. Dis tyd vir die toekomstvisie. Een toekomstvisie gebouw op die realiteite van die hede en nie lichtkastele en drome oor wat kon gewees het nie. Die realiteit van die hede is dat die meerderheid swart inwoners van Zuid-Afrika haatblankies bloot om het ANC politici blankies voorgehou het as die versinne beeld van alles wat verkeerd is in Zuid-Afrika. Vooral die die volgehouwe ongekwalificeerde veroordeling van apartheid vir alles wat verkeerd is met spesifieke klem op die leen dat blankes die die eeuwe swaard mens in Zuid-Afrika besteel het. Gevolglik maak hierdie swaard raciste nie onderscheid tussen apartheid en blank nie, ook nie tussen Abel Milan en Tim Duplessini, en nog minder tussen die verkenners en die Afriforum. Die realiteit van die hede is, hierdie swart raciste is die product van die mythe van een reenboog Zuid-Afrika, want in hulle verwachtinge is nie voldoen en die skuld word gepak op die skouwers van die witman. Daarom is daar sinneloze moordaanvalle op onskullige, driejarige witkinners, Daarom word weerloose ou mense se vingers met snoeiskerre afgesny. Daarom sing hulle kiel de boer en daarom wil hulle alles wat aan die witman behoort nationaliseer. Of jou van du plessie of geldnys is, maak jy saak nie. Jy is wit. Daarom het jy skuld aan apartheid en daarom moet jy bloei vir wat nou verkeerd is. Die realiteit van die hede is, die witman in Zuid-Afrika is op geleende tyd. Die prijsingswaardige weerstandsaksies wat onder andere Afriforum drijf, koop slechts tyd. Maar in die langtermijn stel het slechts die kwade dag uit. Is sykofante houding van Afrikaner vernedering soos dier die professor van Niekerks van die land vererger die situasie dier dit dit rechtvaardiging van die vernietiging van Afrikaners teweegbring. Die enigste positieve langtermijn oplossing is stereotie territoriale selfbeskikking vir die boere Afrikaner in een eie begrensde grondgebied. Laat ons dus ophou om in die verlede te leef, onrealistische drome te droom en eder werk aan een positieve realistische toekomst gedrewe oplossing, by die naam selfbeskikking. Geskryf dier Ben Geldnys. Op hierdie nood speel ek ook graag een klankbaan dier Karin Smit van Radio Free Zuid-Afrika om dit uit te lig.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 Soos is ons een trotse deel van die inspannetwerk. Kom kyk gerust by www.v.co.za Hello again. This is Karen Smith from Radio Free South Africa, brought to you every week courtesy of the Gary Gatehouse Show. Since the 24th of December last year to the 7th of January this year, there have been a great number of hate crimes and murders against white South Africans more than ever were loved before in such a short time period. There's also been a dramatic increase in the tortures of whites, indicating an increase in personal hatred towards whites by black perpetrators. For instance, it was found that 53% of the 55 white murder victims killed in the first three months of 2014 were tortured to death. Both the Economic Freedom Party and Jacob Zuma's latest speeches in Cape Town direct hate speech attacks against whites. Between the 24th of December and the 7th of January, a total of 13 whites were murdered by blacks. The hate speech against whites is permeating all segments of South African society and can also be seen in the deliberate refusal of many hospital staffers to treat seriously injured and ill white patients at public hospitals who are too poor to have medical insurance for private hospitals. This has resulted in the deaths of two seriously injured Afrikaner patients, one aged 50 and the other aged 7. Meanwhile, new notifications are still being received from family members and police and emergency workers who are returning from their holidays and resuming their duties. I believe that there were very likely were more attacks and murders and refusals to treat whites, which has resulted in serious injuries and deaths and which have not yet been reported this past holiday season. President Zuma's anti white hate speech at a political rally Whites caused all the problems in South Africa. Let's exercise the spirit of Jan van Riebeck first, the praise singer tells the crowd at Zuma's ANC rally. President Jacob Zuma received a hero's welcome from some 40,000 ANC supporters at the Cape Town Stadium as the party feted its 103rd anniversary. Zuma and ANC Deputy President Cyril Ramaphosa did a lap of the stadium and waved to supporters before the formal program kicked off around noon with the national anthem and prayers. A praise singer told the crowd he needed to exorcise the spirit of Dutch colonizer Jan van Riebeck before the rally could get underway. I have to clear the spirit of Jan van Riebeck from this place first. On Friday night, at an ANC fundraiser, Zuma had also revisited the, col- the country's colonial history, telling some of the country's wealthiest, all the trouble began in 1652 when a white man, Jan van Riebeck, landed in Cape Town. He went on to say that the African National Congress had a superior claim to power to other political, political parties because it was formed by a united front of the country's indigenous people. How on earth is it possible that this grotesque spectacle never ends? Apart from blaming all the problems of the country on the arrival of Jan van Riebeck in 1652 at the party in Cape Town, our master of incompetence and laughing stock of the world, State President Jacob Zuma, had a praise singer exorcise the spirit of Van Riebeck. What the hell? In front of 40,000 cheering spectators, probably hoping for a free, free KFC meal and a t shirt, he told the congregation that Van Riebeck's spirit had to footsack, and then carried on with some sort of tribal chant which only Zuba, a few dead ancestors, and himself made head or tails of. Why the spirit of Van Riebeck would hover around the Green Point soccer stadium is something only Van Riebeck, uh, Zuma would understand. Van Riebeck was born in Culemborg in the Netherlands and died in Batavia years after he left the Cape. What the rest of us understand very well of what happened here is that Zuma and his witch doctor called white, tax paying South Africans colonists and are now trying to call on the spirits to get rid of our presence in our own country. Our country. You want to get us out of our own country with tribal witchcraft? You must be nuts. The best we can hope for is that your praise singer has the same incompetence as the one you employed to translate into sign language at Mandela's funeral. He might just succeed in calling up the spirit of General De La Rey or Andres Pretorius, and then we'll see how well you remember history. Front National Pretoria issued the following press statement. Never in the history of the world have I heard a head of state so clearly saying to a part of the population of his country, You are a problem. You are not wanted here. Apart maybe from Adolf Hitler to the Jews of Germany, we take note, Mr. Zuma. We'll get back to this. You see, President, we have known for a long time that you're not a very clever man. But to show such clear evidence of your lack of understanding, even of the most basic knowledge of our history, is a blemish on this country. Jan van Riebeck did not arrive in Cape Town. There was no Cape Town. There was no road, no harbour, Castle of Good Hope, Parliament Building, airport, and Kandla or KSC in sight. There was no infrastructure. There was no democracy or election. In fact, there wasn't even a black man in sight. The southern tip of Africa looked pretty much as it did on the day of creation, because the few scattered groups of Khoisan people lived off the land and slept in min- minute little huts of reed, which they could roll up and carry about on their backs when they moved on. In fact, Mr. Zuma, everything that you set eyes on was created by that civilization which Jan van Riebeck and the descendants of his people brought to this country. Of course, if you wish the country to return to the state of living in little huts of mud, wearing animal skins, not being able to read or write, or in fact not even having had the capability of inventing the wheel, by all means, crawl back into your hut. But I'll be damned if the civilized, white, coloured, and Indian population will follow you into that state. You belong in a hut, not me. As applies to where the problem started, the problem started when the weaker and more cowardly African tribes started running for their lives in the region around the Great Lakes of Malawi and fled southwards ahead of the Berbers. As far as they went, they murdered and raped and pillaged and stole the land from the rightful owners, the Khoi people. They met the white man around 1718 in the Eastern Cape. Those were your ancestors, Mr. Zuma. And the problem started when your ANC decided it wanted to adopt Western concepts like democracy, government, multiculturalism. Unfortunately, the African incapability of understanding abstract thought and hypothetical reasoning makes it irreconcilable. So you decided to imitate. Mr. Zuma a palace bigger than that of the former Tsar of Russia, a fleet of BMWs, the vote of the majority of non reasoning people, and a KFC meal and a sang song with enough airtime is not sufficient. The world has recognized you for what you are. You are the problem. Zuma ended his speech with another statement. We, the black nation, are crying for our land, which was taken by the white people. Kissing up to Julius Malema now? Or what? What land? Where is your deed and poll? What evidence do you have? What do you call those vast pieces of land called the Ingonyoma Trust and the Royal Bafokeng Trust, apart from our land for the black men then? No, Mr. Zuma, you might as well stop your act. We will resist you stealing our land. Be prepared for that. One thing you have to understand and there will be no negotiation on that. White South Africa built this country to what it is. We'll see you in hell before we leave it to your mercy. You labour under the misunderstanding that we're going to hand it all to you on a silver platter because we feel guilty. Don't. You are wrong again. You see, the one thing that you keep trying, and like a fool don't realize that it's not working, is to blame apartheid and the injustices of the past, and then offering the white man your forgiveness. And you think that, combined with the brand, brand of racist, will shame us? You missed the bus, Mr. Zuma. Black majority government in this country is shameful failure, and your forgiveness means nothing to us. Keep it. We have no use for it. We are not interested in it. So carry on living in your ignorant little bubble of stupidity the age of na- ethnic nationalism has dawned in the rest of the world and it will reach South Africa also. And you will have to bow your head and stand ashamed before history for having had all the opportunities imaginable and making one big and gruesome, bloody, genocidal mess of it. How on earth is it even possible that this grotesque spectacle never ends? And then just to cap off a really wonderful week, Mr. Malema held a press conference at the EFF's headquarters in Bromford today. He touched on various issues affecting South Africa and the continent. On land expropriation, he said the EFF's policy on land reform once again came into the spotlight during the briefing. Malema says people must identify potential land for farming for both public and community benefit. The EFF will expropriate land and the president will pay for it. Malema added that they will not support the compensation for land. It's cowardly of the ANC to reward the criminals. Last year, he said the fact that white people kept their land for 20 years after democracy is compensation enough. According to Mr. Julius Malema, at a press conference in Bloemfontein, no land expropriated from white farmers in the near future will be paid for because we don't compensate criminals. Very wise to observe from your mistake, Mr. Malema. We rewarded criminal behavior in 1994 by giving them the entire country. And look where that landed us. As a result of all of this, Front National, in a joint effort with the social media site Save the White People, Stop the Killing, and South Africa today launched an online petition with the aim of preparing formal charges against the South African president, Jacob Zuma, for committing hate crimes against humanity. The crimes include hate speech, racism, denial of basic human rights of minorities, and incitement to genocide. The petition reads We, the undersigned petitioners, hereby wish to formally charge the President of the Repub- Republic of South Africa with committing the crimes of racism, hate speech, transgression of basic human rights, and inciting genocide, and wish to urge this tribunal to immediately lodge an investigation and proceed with charges. We base the charges on the following. During the 103rd birthday celebrations of the ruling African National Congress, President Zuma made a speech before 1,500 guests in the Cape Town International Convention Center on the 9th of January during which he made the following racist reference about the population of South Africa who are of European descent. They fought us whenever they found us. The use of the term they is clearly indicated to exclude or alienate a minority of the population of the country, purely based on their skin color. This clear evidence of hate speech against all sections of the population whose ancestors originated from Europe was taken a step further when President Zuma stated that all the problems in South Africa started in 1652 with the arrival of Jan van Riebeck. The fact that the descendants of all European settlers are not being regarded as welcome in the country was even more bizarrely emphasized on the 10th of January when the president had his official praise singer conduct a tribal ceremony to exorcise the spirit of Van Riebeck from South Africa in a clear message that white South Africans are no longer welcome. On the 10th of January, at a speech in Cape Town, President Zuma went even further by announcing that land reform on the basis of willing seller, willing buyer is not working, and that 2015 will be the year of land expropriation. This is a clear indication of the plans by the President to forcefully take away people's homes and land and thereby deny them the basic right to a livelihood, which is universally regarded as a basic human right. At the end of the speech made on the 10th of January, the president ended off by leading the crowd of his followers in a song, Umziniwam, which goes, We are going to shoot them, and they are going to run. We are going to shoot them with a machine gun. Them and they refer to South Africans of European descent. This is undeniably an example of inciting the majority of South Africa to commit crimes of retaliation and genocide against the minority. We respectfully urge you to intervene without delay to save an entire nation from being wiped out by the man who calls himself the democratically elected leader of South Africa. The petition will be presented to the United Nations in New York and the International Criminal Court in The Hague later this year. The petition can be signed at South Africa to, southafricatoday.net. And in closing, I would like to read a piece from a friend of mine, which goes like this. I'm often asked for advice on what our people need to do to survive the current onslaught against our embattled minority in South Africa. Well, I believe that our struggle is a symptomatic reflection of the struggle of our kin all over the world today not just in South Africa. For example, our people spend far more time putting each other down than lifting each other up. Liberal Afrikaners, as opposed to conservative Boers, tend to sneer at any right wing sentiments and appear to be quite happy living in the new rainbow nation created by their idol Mandela. Afrikaner journalists, who really could plead the cause of our embattled minority, with very few exceptions, toe the liberal line and kowtow to their new pay- paymasters. The major publishing houses in South Africa are actively anti white, probably due to affirmatizing their boards of directors, and also in order to attract government ad spend. The same applies to most of the major corporations who have bought into the anti white AA and BEEE legislation instead of opposing it. The regime's stated aim is to remove white farmers from their productive land despite the appalling track record of emerging, that is, black farmers. So, where does that leave us? Good question. Is the rest of the world interested in our fate? Probably not, except for looking forward to watching our anticipated well deserved demise on CNN. My advice? Maintain and occupy as our religion teaches us to do support the Freedom Front Plus in their efforts on behalf of our minority group, and to bring the marginalization and genocide of our people to the world's attention for what it's worth. Pressurize the main opposition DA to recognize and fight for our minority rights and download the Saitlander's refugee plan for when things really get out of hand, which is likely sooner rather than later. Put aside decadence, corruption, maligning, Get physically, mentally, and spiritually strong for the coming struggle. Form small cell groups to protect your immediate neighborhood against civil disorder and keep basic survival supplies on hand. May God bless and keep his people. Thus, we have to make sure that we are again worthy to be. skippie en tafel bykom, toe kyk ek na die berg en ek vraag hoe kom, die berg so blank. melkmaschine gespeel? Nee man, die kracht is zeker af. Nee man, soek jy op jy cellfoon? Nee man, hier die verdonde sein. Weet. Was dit een ding wat jy kan ontstaan, man? Dit is USL Services South Africa. So die ouwens, die zero downtime.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 Kryf jou DSL services, en ek gaan jou eindel. die klankbaan van Karin Smith oor Radio Free Zuid-Afrika. Dit is ware woorde wat sy spraat. Die liede word steeds gesing Kiel de Boer, Kiel de Famer die MK'se lied van Kry ons machinegeweer, hulle sal herkloop word nog al die pad gesing open bloot sonder om het weg te steek. Die volgende onderwerp waarin ek wil raak is weer eens plaasmoorde. In die nies was daar nou vandag berichte en gister berichte oor plaasmoorde. Die eerste bericht was gister oor die boer van Oordendaas Ris wat vermoor is. Die bericht lees, een plaasboer van Oordendaas Ris, Jan Barnard 73, is dier terroriste vermoor. Sy vrou Corrie 72 het heel nang nag langs haar mense lyk om hulp geroep. Een plaaswerker het haar vrijdagochend gevind. Die werker het onderzoek ingestel toe hy op die echtpaarse dooie Duitse herdersond afgekom het. Die werker het na die groot pad geherkloop en een geleentheid na die herkos eierplaas gevra van waar hulp ontbied is. Die kracht het laatmiddag met die swaar weer afgegaan en Jan die kracht opwekker aangeskakel. Om 9 uur die aand het die opwekker gevrek en volgens inlichting wat Corrie gegee het, het Jan gaan onderzoek instel. Hy is by die deur van die engine kamer oorrompel en doodgeskiet. Corrie die skote gehoor en na buiten gegaan waar sy ook aangeval is. Die aanvallers daar erg aangerand en in die been en die heup geskiet. Amal het klapmisse aangehaad en het geld in gewere geëis. Die echtbaarse cellfoon is ook gesteel en en het lyk of handwapens en kontant uit die kluis geneem is. Vrystad Landbouw het in verklaring gesê Jan Bernard was een van die organisatiese lede in die Odendaals Ristestrik. Die tweede berig is plaasbestuurder vermoor. Pieter Kok 40, een plaasbestuurder op een plaas tussen Nelstroom en valwater in die Noordransval, is vrijdagmiddag dier terroriste vermoor. De kok het gaan onderzoek instel na het verdacht is aan die eenkant van die plaas Doringfontein opgemerk is. Hy het voor die tijd sy werkgever daarvan in kennis gestel. De kok sy lichaam is in die bosse gevind met een skietwond achter die oor. Die politie soek na twee verdachtes wat na bewering te voet gevlug het. Na aanleiding van die berichte, kyk ek weer na die wenke oor plaasveiligheid wat ek so paar weke terug gevind oorgesels het. Ek gaan weer na dit kyk, maar wat uitgelig word in die twee berichte wat nou gister in die nies verskyn het is, mens het geleide gehoor of en na buiten gegaan. Corrie het na buiten gegaan nadat sy skote gehoor het. Haar man het gaan onderzoek instel 9 uur die aand in die donker toe die kracht afgegaan het. Mense, ek waarskie weer eens. Jy verlaat die veilige voort van jou woning. As iets verdag is, moet nie uit die huis uitgaan nie. Skakel die chap afdeling of sekuriteit afdeling of skakel jou bierman, roep hom oor die radio, skakel die politie, moet jou veilige voort verlaat en uitgaan buiten toe nie. Hier is twee verhaal duidelike voorbeelde van dat die raad nie gevolg word nie. Jy stel jou lewe in gevaar. Bly in jou huis, kry hulp, ontbied hulp. Die terroriste of die aanvallers wil jou uit jou huis uitlok. Hulle wil jou uit jou veilige halwe uitlok. Dit is die rede hoekom die kracht afgesit word. Dit is die rede hoekom hulle op jou plaas ronddwaal. So dit is die selfde in die stede as jy iets buiten hoor, moet nie uitgaan nie, jy stel jou eie gelewe en die van jou familie in gevaar. Ek kyk na die probeer na die profiel van die plaasaanvaller en die manier waarop hy toegang kry tot jou eiendom, as ook een gevalle studie wat gedoen was ten opzichte van een van die plaasaanvalle dier die groep plaasveiligheid. Plaasveiligheid is Die artikel is geskryf dier Marius Visser van die Kaiserstraat Boerevereniging. Nou ons kyk na die profiel, plaasanvallers is meestal tussen 15 en 35 jaar oud, alleenlopend en werkloos. Hulle beweeg meestal in groepe van 3 tot 7 mans rond. Sulke mense het die percepsie dat alle boere vierwapens het en dat die wapens makkelijk bekombaar is omdat boere afgelee op plekke woon. Die motief vir die meeste aanval is roof of wraak. Gewoonlik soek een vierwapens geld en een voertuig. Dis precies wat in hierdie een berig in die nies gesê is, toe Corina Man aangeval is. Nou plaas aanvallen word meestal met militaire precisie uitgevoer. Die aanvallen is so griesam en brutaal moendlik. Geen boer is te oud of te jonk, te rijk of te arm om deur te loop neem selfs die swaard boere word aangeval. Volgens die studie onder aanvallers wat vonnisse uitdien, skrik die trons, tronkstraf hulle nie af nie, maar hulle voel toch dat die vonnisse te straf is. Een plaasanval het een baie traumatische uitwerking op een gemeenskap. Boere verskerp hulle waaksamheid na het aanval in die omgeving plaasgevind het, maar na een paar weke verslap hulle waaksamheid weer. Plaasanvalle word haar fijn beplannen. Die plaas word 3 tot 7 la, da lang topgehou en daar was al gevalle waar het weke lang topgehou is. Die aanvallers wil nie as een groep saam gesien word nie. Daarom doen het 1 of 2 lede verkenningswerk. Een methode waarmee aanvallers inlichting bekom is om voort te gele soekwerk. Al het een boer een werker dringend nodig, moet hy eerst die aansoekerse achtergrond degelijk onderzoek. Vra sy naam en identiteitsboekie. As hy nie die identiteitsdokument het nie, moet die boer om onder geen omstandighede werk gee nie. Vind uit waar hy voorheen gewerk het en doen navraag by die harde werkgever. As dit klink of hy vaal inlichting verskaf of dit klop nie met die inlichting wat die boer self inwin nie, moet hy die politie ontbied en sy waaksamheid verskerp. SJS beviel aan Ons stel voor dat die nieuwe persoonse foto sowel as een vingerafdrukke geneem word en by die boerse prokureer of iemand dergeliks gestoor word. U moet navraag doen by sy vorige werkgevers. Voornemende aanvallers kom soms op plaas aan onder die voorwensel dat hulle landbouwprodukte of werktuig wil koop. So bekom hulle waardevolle indigting oor die standaard van die veiligheid op die plaas. Om dit te voorkom die boer die hek om die plaaswerp gesluit hou, wat nie altyd prakties is nie. Of een kennisgeving by die ingang aanbring, wat besoekers inlig dat die werk verbode terrein is. Die boer moet oplettend wees as vreemdes optaag. As sylke mense om nader, moet hy altyd sy waaksamheid verskerp. Is CS beveel ook aan dat die boer sy hele gesin opskerp dier die korrekte proactieve opleiding te kry. Mense wat die aanval beplan is sien weerachtig en lijkskuldig. Like Moendelike tekens van senuweachtigheid is, is vinnige spraak, uitermatige sweet, agressieve handbewegings, oorwit vinnig rondkyk en vlak asmaling. Wees baie versichtig vir iemand met een baadje of een jas aan, want wapens kan makkelijk daarin versteek word. Nog een methode wat misdadigers gebruik om inlichting te bekom is om huidige of gewese plaaswerkers te betrek, te intimideer of om te koop. Soms dreig hy die werker of sy gesinslede met die dood. Andersins gee hy vir hom geld, drank of sigarete. Inlichting word ook op een subsidiele wijse uit werkers verkry dier die dronk te maak. Een boer moet een goeie verhouding met sy werkers handhaaf en hulle oorreed om, die, om te waarskie as een vreemdeling inlichting beoor hom probeer bekom. Bied hulle beloning aan as hulle doen aanvallerse teiken is dikwels een huisbediende, want sy is die enigste een wat weet waar die kluis en motorsledels is en wat die boer en sy gesinsbewegings ook ken. Boere moet dus nooit die dagelikse beplanning voor bediendes bespreek neem. As die misdadigers achterkom, een boer is voorbereid op een aanval, sal hulle om buiten sy plaaswerk voorlee, dier om by plaashek in een hinderlaag te lokken dier voer te gee, hulle voertuig het onklaar geraak, dier een brand te stig of dier die kracht te voer na die huis af te snijn. Ek sê weer eens, jy verlaat nie jou huis, het sy of dit in die dorp of op een plaas is nie. Jy stel jou en jou gesinslewe in gevaar. As die kracht afgaan in jou huis, wees paraat, wees wakker, wees oplettend, en bel hulp. Kry hulp van buitaf en moet nie self uitgaan nie, want dit is wat die aanvaller sy doel is, om jou buiten te kry en jou ernstig te beseer en dood te maak. En dit is op wrede maniere. Die eerste paar was bejaard, sachte teikens. Die tweede persoon was enkel lopend. Hy het sy werkgever laat weet, maar die korekte manier so eerder gewees het om hulp in te roep en nie self onderzoek te gaan instel nie. My tykie vanavond is klaar, ek sal morgen aand nog een praatje doen oor plaasveiligheid, net om alles weer op te skerp, so dat die mens bewus kan wees van al hierdie dinge. Indien jy een program wil aanbied op SHK NIS Radio, of indien jy dag jou bezigheid wil adverteer op SHK NIS Radio, kontak ons geris. Ek kan geskakel word op my cellfoonnummer 083-460-9848 of stuur vir ons e-post vir voorde besonderhede in verband met die advertentie oor die lig. Ek sal dit met die graagte gee en dit is internet radio, dit is wereldwijd. So indien jy bezigheid het wat staat maak op oorseese klandisie ook, is dit een gave manier om te adverteer. Ons e-post adres wil ek net herhaal of net weer gee. Stuur vir ons een vonkposie. Dit is SIK Nies SAIK.com Jammer, ek het om verkeerd gesê Nies by SAIKradio.com Ek herhaal net weer Nies by SAIKradio.com Ons het tans weer en Niesberichte weeksta 7 uur sochens en 1 uur in die middag en my actuele program 8 uur saans en ons de splinternieuwe program Afrikaner Hart, die trekpad van die nasie aangebied dier Paul Joubert tussen 9 en 10 uur saans, maandag, woensdag en vrijdag aande. Jy mag dit nie misloop nie. So groet ek Corrie, tot morgen oogend met die 7 uur nies, een heerlijke aand verder en ek speel uit met Adam Tas se in die huis vast stil te woon. Tot ziens, tot morgen. Hy het gevoel woon op een plaas, dus kan sien ek al. Dit was een vierplaas met een mooi hoofdstaal. En is moeilik om te geloof, dis die huis waar stil te woon. En die kamersjurei, dis er steeds gebreek, waarby een kant gordijn sy tong uitsteek. Die skerwe nog op die plankvloer lee in die huis. Maar stil te voel Save us, save from, save free, and say love her. And I'd hardly smooth her under. Go and save us, the mother. Say, kinder, schmoestra. Save us, save from, save free, and say love her stuk van brood dan nie meer daar Dis net sy stoppelbaard wat na die kiekie staat Te sien of haar glimlach nog die selfde lijk Maar is asof sy dier om na die donker kyk En sê my baby ek trap op bloedspoor Tot die voor ons achter deur En die voor ons Godse altaar Skaaf ek nou like he had done. de ver van hier Zodat ziel kan wonen in een zandkasteel En ik kan als ziel daar rond maar kan spelen En hij laat willen rozen weer zijn geraamtes rank En blom in die vroege ochendmas Zodat vlinders vluchtig zijn plek vond Op die plekken waar hij stukken